Thauri رحمه الله تعالى الذي أخرجه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يقول الإمام رحمه الله تعالى إذا بلغك عن رجل من المشرق بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة أبعث لي ما أقل أهل السنة والجماعة mchache ulioje wa watu wa sunna na jamaa. Hii ni kuonyesha kwamba sehemu huu au jina hili limekuwa likitambulika tangu kipindi hicho cha akina alimamu Sauri. Kadhalika maneno ya Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abil ibni Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Istiqama akisema wal bid'atu الفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة kama كما يقال أهل البدعة والكفر hili ni neno ambalo limetajwa na Sheikh Islam bin katika karne ya nane kadhalika na wengineo katika wana wachuoni wakiwa wanaonyesha kwamba Ahlusunna wal Jamaa ni watu ambao washikamana na mwenendo wa kitabu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jina lingine ni jina la ahli hadithi wa ahli athar. Ahli hadithi wa ahli athar ambayo imetangulia pia kwa wanawachuoni kutaja jina hili kama vile alimamu Ahmad wa alimamu Bukhari na wengineo wasiokuwa hapa na alimamu Ibn Taymiyyah rahimahullah taala maeleza neno hili madhhabu salafi ahli alhadith wa sunnah waljamaa, akisema kwamba madhehebu ya salafi ni ya watu wa hadithi na watu wa sunna na jamaa. Kisha akaanza kuyataja madhehebu yao. Kadhalika Abu Hatim Razi asami na alama alamati ahli bid'ah alwasi'atu fi ahli al katika alama za watu wa bid'ah ni kuwatukana na kuatia kasoro ahlul athar. Hii ni dalili kuonyesha kwamba jina la ahlul athar limetaja na aima waliotangulia katika salafu saleh. Kadhalika Imam al-Khatib akhraja في كتاب شرف أصحاب الحديث بسند صحيح عن أحمد بن سنان القطان أنه قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث al hadithi hapo natilia mstari hakuna mutadis wakati kuna shikara kama al hadith watu wa hadithi ni jina katika majina ambayo yamekuwa yakitangulia huko kutaja na yakifahamika kwa majina yanayosifisha nayo watu wa sunna na jamaa kadhalika adili adila nyingi zinazoonyesha hali hiyo tasmia ya alfirqatu najia na at-taifatu mansura tutasoma hadithi mbili au tumesoma hadithi mbili ambayo hadithi ya kwanza ni hadithu almashhur حديث الافتراق إن بني إسرائيل افترقت على إحدى سبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة هي حديث inayoashiria jina la firqatu an-najiyah sababu baada ya kutofautiana ah, banu Israila katika 70 firqa na ummata Muhammadin wakatofautiana katika 72 firqa kisha Mtume sala akasema kulluha fi nnari illa wahida yote yameingia motoni yataingia motoni sio kwa kundi moja ndio tutaokoa alipoulizwa Mtume sala akasema ah, wa hiya aljamaa kwa hiyo hili linakuwa ni firqatun najia katika riwaya nyingine Mtume akasema ya maana alayhi al-yawma wa ashabi wazi hii ni dalili ya firqatun naji kwamba ni jina katika majina yaliyo yaliyonasibishwa salafu sana kwa hiyo tumebaki na jina lingine la taifatu mansura mpya pia dalili yake hadithu mashhur thabitun sahih sawa hadithi mashuhuri iliyothibiti na sahihi tofauti na wale ambao waliokuja kuidhoofisha hadithi hii ili kutaka kulipiga vita jina hili na kuli, kuonyesha kwamba ni jina baya au ni katika majina ambayo hayajathibiti ha? hadithi la tazalu taifatu min ummati mansurina ala alhaq kwamba itoacha kuwepo kundi katika umma wangu ni lenye kunusuriwa katika haki la yadhuru man khadhalahum wala man khalafahum حتى ياتي امر الله وهم على ذلك او هم كذلك او حواتوذريكا نوالي وليوذراء ولا وتكانا فك امر الله يجي هل يكون وفقت كهليم الحديث الحديث الامام اللالكاي رحمه الله تعالى katika sharh usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa anasema anasema katika hadithi hii anakiwa sharh hadithi fa فهي الطائفه المنصوره والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة العادلة المتمسكة السنة شيخ غسيمة تأمل يا رعاك الله إلى هذه الأوصاف النبيلة العظيمة مبوزنا وزيانا هو أهل السنة والجماعة ملوانا كذلك آه، الإمام ابن تيمية غسيمة katika akida mukaddima ya akida alwasitia hadha i'tiqadu alfirqati an-najiyati al-mansura hii ni itikadi ya firqati an-najiyati al-mansura na firqati an najiyah imekuja kutajwa katika wala zitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala istidlala wa istinbata min hadith al-mutaqaddim min hadith المتقدم حديث التفرق وحديث الطائف zote ni sahihi aya tunazoonyesha hali kisha jina la mwisho ni jina la al-ghuraba jina la mwisho ni jina la al-ghuraba na dalili yake hadith mashhur baada al-islam ghariban sayaudu ghariban kama baada fatuba lil-ghuraba alladhina yuslihuna ma asada an-nas waislamu umeanza mgeni utarudi mgeni habari njema wapewe wale wageni au watu wageni wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile tafsiri kwamba toba ni shajaratun fil janna au wadin fil janna toba ni, ni mti peponi au ni sehemu jangwa ndani ya ya pepo Allahu na hii ndiyo darsa ambalo lililotangulia Darasa la leo Muallif rahimahullah anaonyesha anwaul ghurba aina za ugeni. Anasema Allah mhifadhi Sheikh Abdullah ibn Abdul Al-Bukhari anasema fal ghurbatu salatatu anwa kwamba ugeni una aina tatu Ugeni una aina tatu, ghurbatu ahli llah wa ahli sunnati wa ghurbatu ahli llah wa ahli sunnati rasulih baina hadha alkhalqi fa hiya ghurbatu allati madaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahlaha kwamba kuna ugeni wa watu wa Allah na watu wa sunna za mtume wake katika hii haki katika hii haki e, eh, e, eh, baina alhalqi katika viumbe kwamba kuna viumbe ambao wao wanaonekana ni wageni kwa Allah dhalika wageni katika sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam hawa mara nyingi ni wale ambao huonekana wakijifananisha sana na yale yaliyopo katika kitabu cha Allah kadhalika tajifananisha sana na yale ambayo yaliyopo katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam anasema shekhe hapa wahiya alghurbatu allati madaha rasulullahi ahlaha ugeni huu ndio ambao mtume sallallahu alaihi wasallam wasifia hao wenye sifa hiyo ya ugeni wa akhbara anid dini alladhi jaa bihi annahu badaa ghariba na akaeleza kwamba wa akhbara an ad-din alladhi jaa bihi annahu bada'a ghariba akaelezea kuhusiana na hii dini ambayo aliyokuja nayo kwamba imeanza katika sura ya ugeni yani mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea kunako hii dini ambayo aliyoileta kwamba imeanza katika sura ya ugeni wa annahu sayaudu ghariban kama badaa na kwamba dini itarejea katika hali ya ugeni huko katika akhir zamani kama ilivyoanza wa anna ahlahu yasiruna ghurabaa na kwamba watakaoshika hii dini katika kipindi hicho cha akhir zaman watakuwa ni wageni wa hadhihi alghurba kad takunu fi makanin duna makani na ugeni huu anaeleza shekhe kwamba unaweza ukawa sehemu ukawa haupo sehemu kawepo hapa Kigoma lakini Dar es Salaam kawa ushaisha, au kawepo Kigoma lakini Dodoma ukawa tayari umekishakwisha hawa hapa Kigoma hapa Kigoma mjini ukawa haupo, lakini ukienda maeneo ya Kalia eh, na sehemu zingine ukakuta ghurba hii ipo, kwa kuwa utakuta huko labda kama kuna Uislamu basi ni Uislamu wa, wa makhurafi. Asema hadhihi lghurbatu kad takunu fi makani duna makani kwamba huu ugeni huo wa kutokuwepo sunna unaweza ukawepo sehemu na sehemu nyingine ukawa haupo wa wakati na wakati na ukawepo wakati fulani na wakati mwingine ukawa haupo wabaira kaumi kaumin na kaumi na ukawepo kwa watu na watu wengine wakawa hawana hali hiyo ya ugeni walakin ahlu hadhihi lghurbati hum ahlullahi haqqan lakini ifahamike kwamba watu wenye sifa hii ya ugeni yani ugeni wa Allah na mtume au ugeni wa Allah na sunna za mtume sallallahu kwa watu wake hawa ndio watu wa Allah wa haki yani ndio watu wa Allah hasa hasa innahum lam ya'u ila ghairi Allah kwa kuwa wao hawajakimbilia hawajamkimbilia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala walam yantasibu ila ghairi rasulihi sallallahu alayhi wasallam kadhalika hawajanasibishwa wala hawajajinasibisha kwa asiyekuwa mtume sala na salamu zimwendee wazi walam yad'u ila ghairi ma jaa bihi wala hawajalingania tofauti na yale ambayo hawajalingania watu kwenye yale yasiyokuwa ya mtume swalla sallam au katika yale ambayo hakuja nayo mtume swalla sallam kisha akasema wa min sifati haulai al-ghuraba'i alladhina ghabatahum an-nabi swalla sallam na katika sifa za hawa wageni ambao wame amewaonea wivu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewaonea wivu mtume sallallahu alayhi wasallam wazi hii ni ghibta kinyume na hasad sawa amewaonea wivu mtume sallallahu eh bila kutamani hali hii ku, kuwaondoka sababu hasadi ni kutamani neema mwenzako kukuondokea ama ghibta ni sala zima la kutamani neema mwenzako lakini pili kwa unamwomba Allah tabaraka wa taala akamjalie na ampe ziada na ziada sasa ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم katika sifa za hawa wageni ambao mtume amewaombea amewaonea wivu atamassuku bisunnati idha raghiba anha nnas, na ndio maana ikaja katika riwaya kule alladhina yuslihuna an-nas kwamba ni kushikamana na sunna pale ambapo watu wanapoiacha, watu wanapoipuuza, watarku ma ahdathuhu, na wanaacha yale ambayo watu wameyazusha wa in kana huwa almarufu indahu, hata kama hilo ndio jambo la ada na desturi yao na yaani hayana unaweza ukaenda sehemu ukaikuta ile ghurba yenyewe si hii tuliokuwa nayo hapa sisi tunasali watu wanakuja kusali na sehemu kuna ghurba ya sunna kiasi ambacho hakuna kabisa kituo cha sunna na unawakuta waislamu sehemu hiyo inawezekana wakawa ndio wengi fajiri unasikia zile minada msikiti huu mnada msikiti huu nada msikiti huu nada lakini hawana sunna ada yao na desturi zao ni bid'a na shirki ikiwa jinasibisha na Uislamu na, na, na mila zao ni mila za Kiislamu tumeelewana eh kwa hiyo sehemu hii ni sehemu tofauti na sehemu hii tuliyopo sisi kwa sababu sisi hata tukisema kwamba watu hawataki kufuata sunna lakini sisi tupo watu wa sunna sisi tupo na shughuli zetu zinatuendea na, na dini yetu tunaipeleka vizuri na masomo yetu ya manhaji tunasoma eh, hata kama watu wapo watu wenye kutukhalifu sasa huruba inayopatikana katika miji kama hii ambayo kidogo tumepata mwanga ni tofauti na miji ya Kalia ambao unakwenda huko, kwanza ufikaji wake kwa njia ya barabara ni mgumu. Na kwenda huko unawakuta watu huenda Uislamu huu wa manhaji haujafika, haujawafikia kabisa. Ukisema wewe unaenda kuwaambia kwamba kuna kitu kinaitwa sunna, wanakushangaa wanakushangaa, sababu wao tangu wanazaliwa wanajua dini yao ndio ile tunafahamiana hapa ndo anasema min sifati haula il alghuraba alladhina ghabatahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi sunnati idha raghiba anha an-nasu wa taraka wa tarku ma ahdathuhu wa in kana huwa al-ma'ruf inda akawa mtu sehemu ambayo ha, hakuna sunna kabisa yeye ameshika sunna yeye kashika sunna kaacha yale ambayo watu wanayozusha yeye ameshikamana na mambo ya mtume sallallahu alaihi wasallama hata kama wale watu yale mambo ya bida ndio ada yao ndio desturi yao tafahamiana eh? shahidi anajua ameishi siku alikuwa anakuja kuswali idi hapa anakuja kuswali idi hapa kama anapanda baiskeli kama anatembea kwa mguu kama atafanyaje lakini kaseki ni mji ambao tayari watu wapo e, watu wapo na msikiti wanaswali na ibada zinaendelea na madarisi zipo lakini ni bida mwanzo mpaka mwisho na kama mtakuwa watu wa sunna ni mmoja au wawili sasa mtu akiona ah, basi sala ya jumaa na nao sala ya Eid acha nikasali na ndugu zangu ahli sunna wal jamaa kwa hama anakuja kusherehekea sala ya Eid na kusali sala ya Eid na kusherehekea Eid pamoja na ndugu zake Umefahamiana eh Ana haya amekuwa akisema yeye mwenyewe Naam. Asa tajridu tauhidi wa in ankara dhalika aktharun nas. Na kupwekesha tauhidi hata kama watu wengi watakuwa wanapinga hilo. Watarku lintisabi ila ahadin ghairi Allahi wa rasulihi la shaykhin wala tariqatin kadhalika na kuacha kujinasibisha kwa asiyekuwa Allah na mtume wake kuacha kujinasibisha kwa asiyekuwa Allah na mtume wake la shaykhin si shekhe yani si kujinasibisha kwa shekhe wala tariqatin wala si kujinasibisha kwenye tariqa fulani shirabandia shadhilia kadiria eh kama jinsi tariqa taraik tunaziona hizi za watu wa bid'a sufi wala madhhabin wala si kujinasibisha kwenye madhehebu fulani wala taifatin la kikundi fulani bal haula ilghuraba bali hawa wageni muntasibuna ila Allahi bilubudiyati lahu wahdahu ah wageni hasa hujinasibisha kwa Allah kwa kujidhalilisha kwake yeye au kwa kumwabudu yeye Allah peke yake wa ila rasulihi kadhalika wajinasibisha kwa kumfuata mtume wake bilitibai lima jaa bihi wahdahu kwa kufuata yale ambayo alikuja nayo mtume eh, alikuja nayo mtume Muhammad peke yake kwa hiyo hapa tunaonyesha ugeni. Ah, mtu sijipige kifua mimi ni gharibe. Ah, mimi ni gharibu ukiwa unakusudia ghurba tu ahli Allah wa ahli sunnati rasuli. Sawa? Sasa mimi ni gharibu au mimi ni kadha au mimi ni salaf au mimi ni ahli hadith au mimi ahli athar bila kujua kwamba huyu ahli athar anatengenezeka vipi. Ahli athar anatengenezeka vipi? Ahli hadith anatengenezeka vipi? Ahli sunna anatengenezeka vipi? wazi gharib kama gharib ambaye ni ule ghurba tunayokusudia anatengenezeka namna gani kuna aina fulani ukiwa nayo basi wewe utakuwa ni gharibu na utawaona watu wako wanajitenga na wewe kwa sababu kile ambacho ulichokuwa nacho ni tofauti na kile ambacho wao wame wamezoea naam قال المصنف حفظه الله تعالى وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا kwamba hawa ndio ambao walioshika kaa la moto kikweli kweli ndio walioshika kaa la moto kweli kweli wengine tuna makaa ya moto nyumbani tunayaacha kama mtu katika makaa ya moto basi mke wake katika makaa ya moto basi binti yake au mwanaye wa kiume katika makaa ya moto ambaye anatakiwa alikamate sawa mpaka kaa liungue basi limekuwa kawa hilo lipo nyumbani kwenye familia yake ile ya karibu ha? kisha anasema mimi ni katika watu gharibu huwezi kuwa gharibu aliyakuwa nyumbani kume, kumechea huwezi kuwa gharibu hali nyumbani kumechea yani bado una baadhi ya misimamo ambayo unataka uisimamishe nyumbani lakini unakufia kwamba mama fulani ataleta shida eh, binti yangu anaweza akatoroka au anaweza akanikasirikia au wanaweza wakanisimamia wakani wakanichangia watoto na mama yao nikawa sina raha nyumbani tunafahamiana eh kwa kama utakuwa wewe nyumbani umekosa kusimamisha msingi kama huo la shaka kwamba barabarani watu watakuwa wanaona kama mtu wa kawaida na hautakuwa na msimamo mzito nyumbani eh, hauwezi kuwa na msimamo mzito barabarani kwa sababu msimamo mzito anatakiwa kwanza nyumbani simame vizuri na uwe na ikhlasi katika mambo yako Na shaka kwamba ukiwa na ikhlasi katika mambo yako na ukamtegemea Allah Allah atainusuru familia na itakuwa ni familia ya manhaj kwa sababu hata wale ambao wanakupiga vita katika dini hata wale wanakupiga vita katika dini ukiwaambia nyinyi Mungu wenu nani anasema Allah ukiwaambia mtume wenu nani anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabu chenu nini anasema Qur'ani kwa hiyo ni sala tu la kuwaonyesha Allah anasema nini na Qur'ani inasema nini Mtume SAW anaamrisha nini ili muweze kushirikiana nyote leo ukikosea wewe akurekebishe wakati mwingine yeye kosea umrekebishe kwa njia iliyokuwa nzuri na salama wa ila labda utuambie mkeo kawa kafiri na hili litakuwa ni baya upande wako sababu utakuwa unamkufurisha muislamu bwana mimi mke wangu ni kama kafiri tashbihu almuslim bilkafir haram tena hasa tunatambua kwamba ni bitayin kwamba hiyo hiyo tashbihi inakwenda kwa mke moja kwa moja wa ila labda uwe mnafanya utani kwenye dini kwamba hii dini yako hii wewe bado haijaingia katika moyo wako kisawasawa tunafanya kama vile maigizo yeye akiamua kufanya afanye na mimi nikiamua kufanya nafanya kipindi hichi mimi nafanya ni katika sura tu ile ya kuonyesha kwamba nafanya lakini bado sijawa mfanyaji kweli kweli wa dini bado sijawa mshikaji kweli kweli wa dini kwa sababu ah, jambo unalolitaka kwa mke wako ni lazima liwe na ndio maana kama una wivu basi siku zote huwa katika yale mambo ambayo mke wako anayajua na anayaogopa basi ni suala la wivu wako kwamba sikukute au simkute sehemu ambapo tayari huwa unakasirishwa sana واضح tuko pamoja mashaka wapo watu ambao walikuwa hawana uwezo kabisa kwa wake zao lakini pale walipokuwa wamelisimamia jambo la stara kwa wake zao basi swala haikusaliwa lakini stara ilipatikana swala haikusaliwa lakini stara ilipatikana kwa sababu kila alipokuwa mke wake hakujistiri basi kulikuwa na ugomvi wa takriban mwezi mzima watu hawaelewani kinyume chake pia hivyo hivyo wale ambao waliokuwa wanataka wake zao waswali basi wake walitembea bila nguo barabarani lakini nyumbani swala iliswaliwa na wapo watu wa aina hii kwamba amekinai kwamba siwezi kukaa na mke asiyeswali siwezi kukaa na mke asiyeswali masawi na swali sasa kama jinsi ambavyo limewezekana hili jambo la stara jambo la sala ambalo umesimamia kwa moyo wako wote na mke wako kaona kwamba Ah, kwamba mume wangu anataka niswali wa ila sintokuwa na amani katika nyumba hii akaona lazima asalimu amri akasali kwa ajili ya kutaka kukuridhisha lile likamsababishia kuingiza kabisa ridhaa ya Allah tabaraka wa taala na nyumba inakuwa ni nyumba nzuri na mambo yanakuwa yanapendeza kwa hapa nilikuwa nataka kuonyesha kwamba huu kwa sababu huu ni msamiati wa salafu sali ni huu msamiati wa gharibi غربة ها غربة أهل الله أهل رسوله صلى الله عليه وسلم دم سميات أهل السنة والجماعة يعني ويوي كما ويوي إما وتأيتوا أهل السنة أو أهل الأثر أو أهل الحديث أو فرقة الناجي أو طائفة منصورة أو ماذا أو غريب من الغرباء أو غريب معنى غريب عند أهل المعاصي عند العصاة غريب عند الكفار واضح غريب عند عند أهل البدع واضح غريب عند أهل الفرقة واضح haya ndio ambayo yanakuwa yanakuvaa wewe ikiwa utataka kujinasibisha na nini na haki ikiwa utataka kujinasibisha na sunna sasa watu wenye sura kama hii Sheikh Abdallah rahima hafidhahullah ta'ala anasema wa haula'i humul qabiduna 'ala al-jamri haqqan hawa ndio walioshika walioshika kaa la moto kiukweli mhamiana eh dini ni nzito dini ni ngumu kuishika dini mtume ameifananisha sawa sawa na mtu aliyeshika kaa la moto na nyinyi mnafahamu mfano huu kwa mtu aliyeshika kaa la moto lenye kuwaka anavyopata uchungu unapita kuanzia mkononi mpaka moyoni mwili mzima unaenea machungu lakini anaushika ule mkaa mpaka mkaa uzime kisha akasema wa aktharu nnas bal kulluhum laimun lahum na watu wengi bali watu wote mtu wa aina hii humlaumu wazi wakati mwingine familia yako inaweza ikamwomba Allah arahana Allah min hadha arrajul kwamba Allah atupe atu, atu, atu raha unajua maana Allah kuwa faraha muondoke ima upotee uende zako huko au ufe au mwe maradhi ambayo atakufanya huwezi ukasimamia jambo lolote wewe unakuuguza tu basi sisi tunafahamiana eh sababu umekuwa ni dhiki katika maisha yao umekuwa ni mzigo katika utaratibu wao mzima wa maisha sasa ukigundua hilo pia muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupumzishe pia wewe na wao kwa njia yote utakayoona kwamba Allah inafaa kama kweli lakini unashika dini kama umeishika dini kisawasawa na unaamini kwamba kila ulichokishika kila ulichokishika umekishika kwa ajili ya Allah na unaamini kwamba upo katika njia ya sawasawa na unamwomba Allah kufisha hapo basi Allah kupumzishe ima ufe kweli waache waendelee kuishi au wao wakuondokee katika mazingira yako katika mazingira yako kiasi ambacho uweze kufanya yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala tunafahamiana mashaka akasema akharu nas bal kulluhum laimun liha la laimun la watu wengi au watu wote siku zote huwalaumu hawa watu washika dini falihurbatihim baina hadha alkhalqi yaudunahum ahla shudhudhin wa bid'atin wa mufarakatin lisawadi al'azam asema ugeni wa hawa watu wa sunna hawa mahuraba baina ya viumbe yani baina ya jamii wanaoishi ndani yao yaudunahum huwahesabu hawa wageni hawa ha ahlu shuzuz kwamba ni watu wenye kuleta mambo ya mambo mambo ma, yani mambo mageni yani mambo yenye kufuatwa na watu wachache sema katika lugha shadh ni mtu aliokhalifu mambo yaliyokuwa na watu wengi alladhi khalafa al-akthari mtu aliyekhalifu watu wengi huyo anaitwa nishadi au katika hadithi wanasema khalafa man huwa awthaq minhu alikhalifu watu ambao ni sita kuliko kuliko yeye sawa sasa ukileta mambo ya sunna wanakuwa ni mtu wa shuzuz kwa sababu hawakuzoea hali hii wala hawaoni mambo yako yanaishi wanaishi watu wengi katika jamii ile kenda sokoni unaona ya kwao ndio yako sokoni kenda madukani sasa ya kwao ndio yako madukani ukienda mashambani maofisini hivyo hivyo mpaka barabarani hivyo unapowaambia ah, binti zako labda mathalan miaka 16 na 8 wavae niqabu hijabu na niqabu wao mfano wa mwanzo wanaangalia watu Anaangalia dada zao watoto wa baba mdogo, baba mkubwa, watoto wa ndugu zako wewe yani. Ah, mbona binti huyu habari? Mbona dadangu fulani habari? Mbona yule habari? Alafu anakuangalia wewe baba, wala muangalia na yule ndugu yako, amri zako na zake tofauti. Baba yetu mkubwa yule. Huyu si shangazi yetu. Huyu si mama yetu mdogo. Huyu si ndo babu yetu. Huyu si ndo mjomba wetu. Sasa wewe mbona unakuwa hivi? Wanakuona kwamba mambo unayofanya wewe ni shuzuzi ni mambo ambayo yanakhalifiana wengi katika jamii yako na huenda unakhalifiana na, na, na wale watu ambao wewe unawaheshimu na watoto zako wanaamini kabisa wewe kwa baba yako usemi kitu kwa baba yako mdogo usemi kitu kwa mjomba wako usemi kitu sasa wale wazee wako wale ndo wanawaambia ah, mtavaaje kabu kisha mkishavaa nikabu nani atawaona si tunafahamiana eh? hati mwingine unaweza ukaamrisha jambo akaja babako akakataza unamwamrisha mke wako jambo fulani akaja babako akakataza katika jamii hii kwa ukingangania ile unaonekana wewe ni shari unaleta shuzuz katika katika jamii kwa anasema فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة wanahesabu hawa ghuraba kwamba ni watu ni kuleta mambo ya ajabu ambayo hayafanyi na watu wengi wa bid'ati na mambo ya uzushi wa mufarakati lisawadi al-a'zam kadhalika wanatofautiana na ule msimamo wa wengi mufarakati lisawadi al'azam sawadi al'azam ni ule weusi mkubwa kama linapokuwa linapatikana kundi kubwa linatengeneza kama vile weusi fulani eh, na hasa tanikiwa ni katika sura ni katika hali ya giza huwa linakuja neno hili eh, wakiwa wanakusudia wanaoshuoni kuonyesha wingi wa watu kwamba wewe unawaacha watu wengi unataka kutuletea mambo yako eh, mambo ya mambo machache mambo mageni eh, mbona fulani afanye mbona fulani afanye mbona fulani mbona fulani afanye na anasema balil islamul haqqul ladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu huwa al-yawmu ashaddu hurbatan minhu fi awwali zuhurihi hasa bali Uislamu haki alladhi kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashabuhu ambao ndio aliokuwa nao mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake na masahaba zake huwa al ashaddu hurbatan minhu leo hii ndio Uislamu uliokuwa mgeni minhu fi awwali dhuhurihi kuliko mwanzo ulivyodhihiri kwamba Uislamu ule ulivyokuwa kipindi kile si ulikuwa ni mgeni mwanzo ulivyodhihiri sasa hivi ukiuleta utakuwa ni mgeni zaidi kuliko vile ulivyodhihiri wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu dhahiratu mashhura maarufu hata kama a'lamu jamu alam ay bi maana alama eh wa rusum pia kadhalika ni jamu rasmi rasmi kwa maana ya alama hata kama alama zake na rasmu zake aldhahira zilizo wazi mashuhuratun maarufatun imekuwa mashuhura yani alamatu lislam alan mashhura alamatu sunna mashuhura kadhalika alamatu ad-din mashhur فالإسلام الحقيقي gharibun jidda nasema uislamu wa hakika ni mgeni mno wa ahluhu ghuraba'u ashadd alghurbati baina an-nas pia hawa waislamu ni wageni tena ugeni uliokuwa mkubwa mno baina nasi baina ya watu kwamba ule uislamu wa uhakika na kauli ya musanifu hapa anaposema uislamu wa uhakika anakusudia huu uislamu ambao tunaulingania sasa hivi uislamu wa kufuata sunna sahihi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ukiacha uislamu wa watu wa kawaida eh uislamu wa watu wa kawaida kila mtu anaupenda uislamu wa watu wa kawaida kila mtu anaupenda sababu ni uislamu kiswali sawa eh usiposali sawa na hata mwenye kusali siku ukisema hapa msikitini unasema jamani wasiosali makafiri anakuchukia kwa nini umesema uislamu sio wasiosali makafiri kwa nini kwa nini hii ni ni farka kuhitaji makafiri anakuchukia kusema bwana yule msikiti haufai kwa sababu unawaambia wasiswali makafiri na yeye anaswali yaani maana yake ni kwamba anatengeneza anatengeneza anatengeneza anatengeneza defense eh, ya kumdefense siku na yeye atakapoacha kusali asiye ametoka kwenye Uislamu kwa sababu ukiishi katika Uislamu aliyakuwa unajua wewe si Muislamu kwa sababu ya sala tu basi hakuna kitu utakiona ni dhaifu na ni kidogo sana katika maisha yako kufanya kama sala kwa sababu mapenzi ya wewe kubaki kwenye Uislamu ni makubwa zaidi kuliko dhiki ya wewe kuswali Alafu kadhalika jamaa yani mapenzi ya wewe kubaki kuitwa tu ule Muislamu kwamba bwana wewe ni Muislamu ni makubwa zaidi kuliko ile dhiki na shida ya wewe kuswali kila wakati kwa hiyo tukikubaliana sote kwamba asiye swali ni kafiri tukikubaliana kwamba asiye swali ni kafiri kisha hawa watu wakaishi katika hii dhiki kwamba tunaishi na makafiri hali ya kuwa wao wanadai kwamba ni waislamu wote wataingia msikitini bana acha tuswali ili tuwe waislamu tunafahamiana eh? lakini wamekuwa watu kwamba ukimwita mtu muislamu ambaye asiyeswali ni kafiri mtu anakushukia hali ya kuwa yeye ana anaswali kwa hiyo huyu ana uislamu wa kawaida huyu ana uislamu wa kawaida uislamu wake si ule uhakika ambao huonekana kwamba ni Uislamu mgeni kwa sababu huyu mwenye kusali ambaye hamkufurisha asisali wakiwa pamoja kule wanaongea vizuri tu na wakati mwingine kama walikuwa dukani walikuwa sokoni walikuwa kwenye kahawa walikuwa kwenye kijiwe au walikuwa wanaangalia mpira au walikuwa na shughuli yote ya pamoja au walikuwa wanalima wanaachana kama mimi naenda sema sawa utanikuta hapa naendelea haya bwana ufanye kazi vizuri Tumefahamiana eh? Eh, mfanye kazi vizuri. Na wakati mwingine mtu akasema kwamba anaenda kusema sawa sawa, basi usitoke hapo, unisubiri hapo hapo. Anasisitizia kumwonyesha kwamba hamna shida katika hilo ambalo walifanya. Sasa huu ni Uislamu wa, wa kawaida eh? Ama Uislamu ambao ni ule wa ugeni wa mtu paka anaitwa gharib katika mji wake, sawa sawa. Sasa falislamu alhaqiqi gharibun jidda ni ule Uislamu wa uhakika wa ahluhu ghuraba na wale waislamu wanakuwa ni, ma, ni wageni ashadda alghurba tuna ugeni uliokuwa mkubwa mno baina nas baina ya watu kisha anasema Sheikh Abdallah Allahu yahfadhuhu wa yarahu wa kaifa la takunu furqatun wahidatun qalilatun jidda vipi usiwe huu ugeni huu Eh, eh, vipi usiwe furqatun wahida firqa na vipi usiwe isiwe hii firqa hili kundi moja qalila lilikuwa chache jidda kisha uchache wake uliokuwa mkubwa gharibatun baina 72 firqa naam jazakallahu khair وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة vipi lisiwe kundi hili dogo eh, tena kundi chache tena uchache wake ni mkubwa lisiwe geni baina ya haya makundi sabini na mbili asema dhatu atba'in wa riasatin wa manasibin wa wilayati sawa makundi yaliyokuwa na wafuasi yaliyokuwa na viongozi yaliyokuwa na manasib manasib ya mansib uh, mansib ni cheo mansib ni cheo wilayati ni utawala au walaya au wapenzi ikiwa bilkasri kwa utawala au bilfathi kwa wapenzi yani wa, wafuasi ambao wenye kupenda hayo makundi ha? na hapa katika katika katika mfano huu tunaweza tukaona hata katika jamii zetu za kawaida tunaweza tukaona kwamba katika miji yetu hii imekuwa makundi yale ambayo yaliyokuwa si makundi ya ya ya, ya sunna makundi ya uraba makundi ya hadith makundi ya athar sawa taifa mansura na kadhalika yamekuwa ni makundi yenye wafuasi wengi na wapenzi wengi kiasi ambacho mimi naweza na huwa natolea mfano katika mji wetu huu wa Ujiji tumeshindwa eh, kuwapata wafuasi wa manhaji maeneo ya huku Kabondo na moyo na maeneo mengine huku chini, kwa sababu watu wamekaa dini wamefaka siasa. Sisi sisi ambao tumekuja kulingania sunna leo, tangu tangu enzi za kina Sheikh Kazema walikuwa na wale wale wa zamani walioikubali manhaji tangu miaka hiyo hiyo ya zamani ndio walikuwa watoka moja moja kama vile nywele inatoka kwenye nini kwenye ngano yeye na familia yake yeye na familia ndio akitoka wanafanya taratibu wanakuja kusali kisha wanarudi tumefeli kwa sababu gani watu wamekaa na ufuasi watu wamekaa na upenzi watu wamekaa na makundi kwa mimi hata siku moja siwezi kuwa mfuasi wa mtu mwingine zaidi ya shekhe fulani zaidi ya shekhe fulani haya hapo hapo tunasema tu katika kutolea mfano lakini nyinyi ni aalamu minni katika katika maisha na mazingira yetu hapa jiji kwa sababu sote hapa tunafahamiana tunafahamiana bali hata katika upande wa watu wa bid'a katika upande wa watu wa bid'a hata wao pia wana, wana makundi kwa mimi ni mtu wa wa, wa, wa zawia lakini zawia yangu mimi ni kwa shekhi fulani zawia yangu mimi ni kwa shekhi mbaya wakati wao huwa wanatangaziwa mwezi wa wa siku moja lakini unaweza ukatangazwa ule mwezi wa siku moja Sheikh akasema hapana waumini wangu mpaka tuone hilo si limekuwa ni mashuhura hapa kwamba kuna watu hata ukitangazwa na BAKWATA ah hawafungi wala hawafungui mpaka wauone au hata kama haukuonekana wao wanajua watautangaza vipi sasa usiwaulize Tuulize. sasa siamini kwamba kila mwezi wa walikuwa wanauona wao walikuwa na misingi yao kwamba labda mmoja katika wao alete taarifa au aone au kadha kwa sababu hadithi za kuona na kutokuona na kukamilisha na wao pia wanazikubali lakini sio kutangaza na hawa na radio Tanzania la huwa sisi hatuchukui sisi huwa hatuchukui idi yetu tutaswali jinsi ambavyo tutakavyoamua sisi mpaka shehe wetu aseme na wakawa watu tena wa kuhesabika mitaa mtaa huu kuanzia hapa kuleta huku hata siku moja hawezi kusubiri redio watu wao watasubiri takbira kutoka msikitini kwao hakadha kwa shekha anasema wa kaifa la takunu firqatun wahidatun qalilatun jidda gharibatun baina 72 70 katika hali kama hii vipi firka hii ambayo ni yenye watu wachache lisiwe kuwa lisiwe katika hali ya ugeni tena ugeni ambao ni wenye kustaajabisha baina haya makundi mengi yaliyofikia idadi ya sabini mbili vipi kundi hili nyewe msionekane wa ajabu tumeelewana hapa eh nasema dhatu atba'in wa asatin wa manasib wa wilaya sawa la yakumu laha sawqun illa mukhalafati ma jaa bi rasul hawa watu hawapati wafuasi ambao alladhina yasiquna ilayhi yadhhabuna ilayhi au yasiquna an-nasa ila tariqatihim hawawezi kuwaswaga watu katika njia yao isiyokuwa kwa kukhalifu yale ambayo alikuja nayo Mtume الله fa inna nafsa ma jaa bihi yudaddu ahwaahum wa ladhatihim wa ma hum alayhi min ash-shubuhati wal bid'ati allati hiya muntaha fadilatuhum wa amaluhum wash-shahawati allati hiya ghayatu maqasidihim wa iradatihim فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه أسيما آه، شيخ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم حقيقة yale yale ambayo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam yanapingana au yanaendana kinyume na matamanio yao. Kadhalika ladhatihim yanaendana kinyume na ladha zao. Sehemu ambapo wao wanastarehe, basi yale ambayo kuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallama yanapingana na yale ambayo wao wanastarehe naye wama huma alayhi min ashubuhati na yale ambayo waliokuwa nayo katika shubuhat walbid'a na uzushi allati hiya muntaha fadilatuhum ambayo ndio mwisho wa fadhila zao ubora wao eh wa amalihim na matendo yao والشهوات التي هي غايات مقاصد غايات مقاصدهم وإرادتهم na matamanio au shahawa ambazo ndio malengo ya makusudio yao na matakwa yao fakaifa la yakunu almu'minu saira ala ila Allah ila ala tariqi almutaba'ati ghariba vipi asiwe muumini ambaye anayemfuata Allah katika njia ya kufuata asiwe mgeni baina haulai alladhina kad ittabau ahwaahum baina ya hawa ambao wamefuata matamanio yao wa ata'u shuhahum na wakati wakati nafsi zao za kupenda dunia shuhu shuhu ni hali ya nafsi kuitii au kuipenda kuipenda dunia tunasema wa ata'u shuhahum na wakawa wametii nafsi zao katika hali ya kupenda dunia wa ujiba kullu minhum biraihi na akapendezewa kila miongo, kila mmoja miongoni mwao kufuata mtazamo wake au rai yake kama qala an-nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam muru bil ma'ruf wa anhaw 'anil munkar amrisheni mema na katazeni maovu hata idha raaitum shuhan mutaa mpaka mtakapoona mtu ambaye anayepupia katika dunia sawa eh? watu wanamtii na watu wanamfuata kwa sababu ya kutaka matamanio yao na kwa sababu ya kutanguliza dunia yao na wakaacha kabisa kuwasikiliza wale walinganizi wanaowaita watu katika kheri na katika taa kwa hiyo tunaamrishwa kwamba tuamrishe mema na tukataze maovu hata idha raaina shuha mutaan wa hawa mutabaan na matamanio yenye kufuatwa wa dunia mu'tharatan kana kwamba maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallama hawa mutaban wa dunia mu'tharatan ni maneno tayari yamesha tafsiriwa na kalima shuhan mutaa matamanio yenye kufuatwa na dunia yenye yenye kupendwa dunia yenye kupendwa ijaba kulli dhira ayimbiraihi na paka mtakapowaona watu ambao wenye kupenda aa, kutanguliza rai zao kila mmoja anapenda rai yake ndiyo ifanyiwe kazi ijaba kulli dhira'in dhira'ihi kustaajabisha kila mtu anasta, anapenda ile rai yake anayoiona yeye ndio fanyiwe kazi waraita amran na ukaona jambo la yadalaka bihi wewe huna uwezo wa kulikataza lile jambo au huna uwezo wa kuliamrisha lile jambo fa alayka bi khasati nafsik inapofikia kwamba umeona jambo ambalo huna uwezo kulikataza kuliamrisha basi juu yako wewe kuangalia nafsi yako waiyaka wa awamahum na ujiepushe na watu wa kawaida watu wenye kupenda utani utani sana ambao mambo yao ya dini wanayafanya kama ni mambo tu ya kupita kumwambia mtu fanya ma, fanya jambo hili sema ah, bwana tutafanya inshallah ah, tutafanya inshallah kwa hiyo watu hawa eh, Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama anatuamrisha tuamrishe mema tu, tu, tukataze maovu tukiona watu ni kupenda dunia watu ni kupenda watu wenye kufuata matamanio yao na watu ni kupenda kutanguliza rai zao wallahi hadithi hii hadithi ajib jiddan wallahu almusta'an yani lahu min alahamiyati bimakan lahu min alahamiyati bimakan kama tutatolea mfano hadithi hii itawagusa wengi sana tutagusa wengi sababu tuna watu ambao tunapokuwa tunaamrisha mathalan mema na kukataza maovu katika watu wetu wa karibu hasa ndio maana yani kila nikiona hadithi hii yani inanisikitisha ina, ina katika watu wetu wa karibu unamwona mtu kabisa namna gani anavyoitanguliza dunia eh namna gani anavyotanguliza matamanio ya nafsi yake yani ah, dunia imemwathiri kiasi ambacho hata ukimwambia jambo haathiriki nalo si tunafahamiana mashekhe eh? hata ukimwambia jambo haathiriki nalo ala sabili mithala ana utiku mithala ana utiku mithala katika maisha yetu haya kusoma haya maisha ya kukaa na kukaa eh, kukaa na kusikiliza darsa huu ni mfano mzuri sana sababu wakati mwingine tunapojitolea tunapotoa mfano tujitolee mfano hii familia ya, ya watu ambao tume tume tumeifuata manhaj salafi tunao watu ambao wamefuata manhaji lakini hawataki kusoma asilimia mia moja kabisa yeye huwezi ukamwambia kitu kingine atakwambia mimi manhaji yangu ni manhaji ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam manhaji ya wema waliotangulia ndio nawafuata lakini hataki kusoma kwa kule kukataa kwake kusoma nafsi yake imekuwa ya kisusuavu katika nauma anakuwa ni mtu msusuavu katika baadhi ya mambo ukimwangalia hafanani na wenzake si tunafahamiana huyu mtu tunasemaje huyu mtu tunasema kwamba ametanguliza dunia kwa sababu muda huu wa baina al-maghrib wal isha hauwezi ukazidi dakika hamsini hauwezi ukazidi dakika hamsini Yaani tukizidisha dakika hamsini hapa tunakuwa ni kwa dharura ya darasa na tumeamua sisi wenyewe lakini kama kuwa hakuna darasa ni baina ya dakika hamsini mpaka 45 watu washarudi hapa msikitini na wanasali isha ususuavu huu unaweza ukamfanya mtu akaishi katika maisha yake mazima na darasa zipo na siwagi kuwa mwanafunzi hata siku moja Hayo eh, unaambia ni kama si ususuavu nini eh sasa swavu nini? Yaani maana yake ni kwamba mtu huyu kisha jiwekea kapu lake yeye ni kapu la wasiosikilizaga darasa. Sisi tunaelewana mashekhe. kuonyesheni namna gani hadithi hii inavyotu inavyotu inavyotusema. Eh? Hadithi hii inavyoturekebisha. Hadithi hii inavyotufundisha. Tunaambiwa sisi muru bil ma'rufi wanhu wanhau 'anil munkar katazeni eh, amrisheni mema katazeni maovu mpaka mtakapowaona watu sawa wanapupia dunia tumelana mtu anai itii dunia anafuata matamanio ya dunia yale ambayo yasiyofaa katika dunia yeye ndiyo anayafuata basi hata kama baada ya kumaliza kuswali hauendi katika maasi ya aina yoyote ha tuambie lini utaanza kusoma kwa sababu la shaka kwamba unafahamu kwamba katika darsa kuna kheri sisi tunafahamiana mashehe eh? unafahamu katika darasa kuna khairi, yani mpaka upo katika manhaji unajua kabisa watu kwa darasa wana khairi. lakini hausomi tunahesabu miaka tu unakwenda mwaka wa sita wa saba tunakwenda mpaka wa kumi na tano tunakwenda mpaka wa thelathini kama Allah atakupa uhai utakuwa usomi ila mata mpaka lini ndio anasema hapa mtume sallallahu alaihi wasallama hawa muttaba'an na matamanio yenye kufuata dunia mutharatan dunia yenye kupendwa wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi watu aina hii huwa mara nyingi hupenda rai zao ndio zifanye kazi kwa sababu hawasikilizi maneno ya mtume hawasikilizi maneno ya Allah tabarak wa taala na mtu siku zote asiposikiliza maneno ya mtume na maneno ya Allah tabara maneno ya Allah maneno ya mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama siku zote anatumia akili yake yani akili itachukua nafasi kubwa katika maisha yake kwa sababu hakuna kitu kikubwa kama hausikilizi maneno ya Allah na ya mtume zaidi ya akili yako iliyokuwa timamu Allahu musta'an Allahu musta'an Hasema raaita amran la yadalaka bihi watu hawa huwa inafikia wakati huwa inafikia wakati la yada la, la, la yada la nabihi hatuna uwezo tena wa kuwaambia jambo likawa yani hatuna uwezo wa kuwabadilisha ile tabia yao inafikia wakati unafanyaje sasa tume anatuamrisha asema fa'alika bi khasati nafsi angalia nafsi yako sasa ndio ndugu yako mshamwangalia, mshamwambia, mshamlingania, mshambembeleza yeye kisha kisha kuwa na mtizamo wake anauona ndio sahihi ndio sahihi. Ambao ni mtizamo sasa bwana mimi nitaswali, nitafanya yale ambayo ninayaweza lakini mimi darasa lenu mimi siwezi kuhudhuria. Mimi nakutumeni kaeni na wasiohudhuria darasa katika watu wetu eh. Sio nje ya watu wetu, katika watu wetu kwa uzuri kila mmoja akaenda yule ambaye anaamini kabisa huwa wanakaa wanaongea maneno wanaelewana eh yani hawapishani katika mazungumzo yao muulize kwa nini shekhe huhudhurii darasa yani akueleze tu maelezo mazuri unaweza kupata faida shekhe kwa nini huwa huhudhurii darasa? yani mimi na wewe tunashinda pamoja, lakini wakati wa darasa atoa kidogo nitarudi. Kwa nini huwa huhudhurii darasa? Usikupe jawabu huenda ukapata faida au katika lile jawabu lake ukawa unaweza kupata nafasi ya kunasii. Naam, adhi. Kuna muda ada. Naam. Ila an qala fa idha arada al-mu'min الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه ملوك يا ماليزا كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يد لك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم kwamba ole wako na عوامهم أي عوام الناس ambao sio ulama na ambao sio talabatul ilm awamu nas ni watu ambao sio wanazuoni wala sio wanafunzi hawa wanaitwa awamu nas yani watu wasiojua mambo ya dini mambo ya sheria wapo tu sawa akasema wakati huu iyaka tahadhari sana na watu hawa sawa maneno ya mtume hayo mtume anasema wa iyyaka wa awamahum fa inna waraakum ayyama hakika huko mbele hapa waraa ni kwa maana ya mbele eh? fa inna waraakum ayyaman hakika huko mbele huko kutakuwa na masiku sabru sabiri fihinna kalqabidhi ala aljamri sawa eh? sabru asabiri subira ya mwenye kusubiri katika hayo masiku kalqabidhi ala aljamri ni kama mtu aliyeshika kaa la moto ni kama mtu aliyeshika kaa la moto au kijinga cha moto ila an fa idha arada almu'minu alladhi qad razaqahu Allah basirata fi dinihi mu'mine yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyemruzuku basira yani elimu ya dini yake atakapotaka wa fiqhan fi sunnati rasulih wa fahman fi kitabihi na ufahamu katika sunna ya mtume wake na kadhalika fiqhi katika kitabu chake yani kitabu cha Allah tabaraka wa taala وأراهم الناس فيه من من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على أي على ما يلي idha arada almu'minu alladhi qad razaqahu Allah atakapotaka muumini ambaye Allah amemruzuku basira fi dini elimu katika dini yake yani muono wa fiqhan fi sunnati rasulihi na fiqhi katika sunna za mtume wake wa fahaman fi kitabi na ufahamu katika kitabu cha Allah wa man nasu fihi min alahwa na Allah akamwonyesha yale ambayo watu wako ndani yake katika matamanio na bid'a na dhalalat watanakubuhum ani sirati lmustaqim, na kule kuwacha kwao njia iliyonyooka. Allah akamwonyesha aliyo alladhi kana alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi, ambao amekuja amekuwa nayo njia hiyo njia iliyonyooka ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba zake. Fa idha arada yasluka hadha sirata falyuwati nafsahu ala ma yali mtu akitaka kushika njia hii iliyonyooka basi aiweke nafsi yake kwenye haya yafuatayo kwanza kabisa kadhil juhali wa ahli bid'ah fi awe na tabia ya kuwatia kasoro wajinga na watu wa bid'ah katika njia hiyo atanihim alayhi na kuwatia kuwatukana kwao juu yake wa, izra, wa izraihim bihi na kuwatia eh, aibihim bihi wa nnasi anhu kuwakimbiza watu kwa kuambia maneno mabaya kutoka katika hiyo dini watahdhiruhum minhu na kuwatahadharisha kwao katika kutokana na dini hiyo kama kana salafuhum min alkuffar kama jinsi ambavyo walivyokuwa wema wao katika makafiri kutokana na makafiri yafaluna maa matubuihi wanafanya wanayafanya mambo kuwafanyia watu waliofanya walioifuata hiyo dini yani salafuhum ay salafu al-kuffar al, al au salafu al-fusaq wal-mujrimin walikuwa wakiyafanya matendo mabaya kwa wale ambao walioifuata hiyo dini na wakiyafanya matendo hayo mabaya kwa imam wa hiyo dini fa amma in daahu ila dhalika wa qad hafima hum alayh ama kiwalingania na kiwalingania katika hiyo dini na katia kasoro yale ambayo waliokuwa nayo unali taqumu qiyamatuhum wakati huo ndio kiama chao kitasimama yabghuna lahu alghawail na huyo mlinganizi watamuombea alghawail bimaana ashar yani watamwombea shari, wayansibuna lahu alhabair, na watamfungia vibwebwe kama vile wa lugha ya Kiswahili, watu kujiandaa kwa ajili mapambano. Wayajlibuna alaihi bikhaili kabirihim wa rajlihi, na watajiandaa kwa kumshambulia wakiwa katika farasi katika vipando kadhalika wakiwa wanatembea kwa miguu fahuwa gharibun fi dinihi fasadi adyanihim huyo mtu ambaye anayepigwa vita yote hii ambayo iliyotangulia katika haya yaliyoelezwa anakuwa ni gharibu katika dini yake kwa sababu ya kuharibika dini za hao anaoishi nao gharibun fi tamasukihi bisunnati litamasukihi bilbidai ni ni gharibi ni mgeni katika kushika kwake sunna kwa sababu ya kule kwa, ya kule kuwa kwao wao wameshikamana na bid'a gharibun fi itikadihi ifasadi aqaidihim anakuwa ni mgeni katika itikadi yake kwa kule kuharibika akida zao gharibun fi salatihi bisui salatihim ni mgeni katika sala zake au katika sala yake kwa ule ubaya wa sala zao غريب في طريقه لضلال وفساد طريقه طرقه ni mgeni katika njia yao njia yake kwa sababu ya ule upotevu na uharibifu wa njia zao gharibun fi nisbatihi limukhalafati nisabihim ni mgeni katika nasaba yake eh, fi nasabatihi katika nasaba yake sio nisba nasaba sababu jamu yake inakuwa nisaba ni gharibu katika ni mgeni katika nasaba yake aonekana kwamba yeye nasaba yake ni nasaba mgeni kwa sababu ya kule kutofautiana nasaba zao gharibun fi muasharatihi lahum li'annahu yuashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum ni mgeni katika muamala wake kwa sababu yanaamiliana na wao katika yale ambayo nafsi zao haziyapendi bil jumla na kwa jumla ya haya yote yaliyotangulia fahuwa gharibun fi umuri dunyahu wa akhirata asema yeye ni gharibu katika mambo ya dunia yake na akhira yake la yajidu min al'amati musaidan wala muina hapati kutoka kwa watu wa kawaida mwenye kumsaidia fahuwa alimun baina juhalin huyo ni alim baina ya watu wajinga muina wa musaidan bimaana wahid anakuwa ni alim mtu aina hii anakuwa ni alim alikujua mambo akiwa kati ya watu wasiojua mambo sahibu sunnatin baina ahli bid'ah ni mtu wa sunna akiwa kati ya watu wa bid'ah da'in ila Allah wa rasulihi baina du'atin ila al wa bid'ah analingania kwa Allah tabaraka wa taala na mtume wake akiwa kati ya walinganizi wenye kulingania katika matamanio na uzushi amirun bil ma'ruf nahi na munkar anaamrisha mema akiwa anakataza maovu baina qaumin baina ya watu ambao almaarufu ladaihi munkar wal munkar maarufu baina ya watu ambao wema kwa wao ndiyo maovu na maovu kwa wao ndiyo wema ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala mpaka mwisho wa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala amuie amrihim غريب في نسبته لمخالفة نسبه نسب جمع صاحب naam gharibun fi nisbatihi mukhalafati nisabihi naam ni mgeni katika kule kujinasibisha kwake na hapa nakusudia kujinasibisha katika sunna ni mgeni katika kule kujinasibisha kwake kwa sababu amejinasibisha katika jambo ambalo wao bado hawakuwa ni wenye kulizoea jambo hilo limukhalafati nisabihim kwa kule kukhalifiana na kile ambacho wao walichokuwa wajinasilisha ناشو kabla نعم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير